المؤمنون مستمده مستمده من عزه الله من عزة من مستمدة من عزة الله القوي العزيز فهي عزة دائمة دوام الليل والنهار لا يرفعها تأخر الحضاري ولا تراجع العلم ولا انكسار العسكري ولا تقهر مادي بل نحن أعزاء بالله تعالى إن صدقنا الله إن صدقنا مع الله تبارك وتعالى في إيماننا وعبوديتنا له قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وقد قال وقد قال الشاعر ومما زادني شرفا وتيها دخولي تحت قولك يا عبادي وقدت باخمسي اطع الثريا وان صيرت احمد لي نبيا وتاكيدا لهذه العزه وهذا التميز لامه محمد صلى الله عليه وسلم فقد نهى الله تعالى المؤمنين عن اتباع سبيل الكافرين من اليهود <clears throat> من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم من امم الكفر فنهى الله اهل الاسلام عن تشبه بالكفار وعن تقليدهم وعن تقليدهم له قال جل وعلا ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق وقال ايضا يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما ولا شك عند اولي الابصار ان التقليد الكفار والتشبه بهم من اعظم صوره من اعظم صور طاعه لهم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهه الكفار في احاديث كثيره منها ما اخرجه احمد وابو داود بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنه عن, ربي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم وقال صلى الله عليه وسلم في بيان خطوره التشبه ليس منا من تشبه بغيرنا ولا تشبهوا باليهود, باليهود وبالنصارى عباد الله ومن علامات التميز هذه الامه عن غيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد علل كثيرا من الشرائع والاحكام بمخالفه اليهود والنصارى وغيرهم من امم الكفر ومما يدل على على ان مخالفه الكافرين مقصد نبوي الشريف مقصد نبوي الشرعي فمن ذلك مثلا ما اخرجه مسلم عن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفي وعليه صلى الله عليه وسلم قال ايضا خالف المشركين واحف الشوارب واعف اللحى وهذا عباد الله قليل من كثير من سنه المطهره عباد الله Ikhwani fillah, katika dunia sasa tarbia imekuwa na aina mingi. Kuna watoto wanapata tarbia nyumbani, wanapata matarbia kwa shule na wanapata tarbia kwa society. Saa hii kuna tarbia mpya ambayo ni ya social media, ambayo watoto, wazee, akina mama wote wamebebwa, wale ambao wamebebwa na hii wave na balaa kubwa ya social media. Unapata mtu katika kujua mtu amelelewa na social media na tabia social media. Angalia wakati mnakaa kwa mkutano, angalia wakati mnakaa nyumbani mnakula, angalia wakati mko na marafiki, angalia vile mtu anaongea, vile anafanya mambo yake. Utajua huyo tarbia ametoa kwa TikTok, tarbia ametoa kwa Facebook, tarbia ametoa kwa balaa zote za social media ibadallah na ikhwani fillah mtume sallallahu alayhi wasallam katika miaka fi awal alislam mwanzo wa uislamu akiwa mtume sallallahu alayhi wasallam alitukataza sisi kuchukua tabia ya wasiokuwa sisi yani alkafara min alyahudi wan nasara wale walimkufuru Allah jalla jalalu katika mayahudi na manasara sisi waislamu tuko na izza Allah ametupatia nguvu, ametujalia sisi ndio umma bora. Umma zote zote kuanzia Nuh alayhi salam, kuanzia Adam alayhi salam, wote ukilinganisha na umma ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umma ya Rasul ndio umma kubwa, na watu wa kwanza kuingia janna ni umma ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na sisi ndio umma wa mwisho. Hii izza kama vile alisema Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab a'azzana Allahu bilislam Allah ametupea nguvu na Uislamu tukitafuta nguvu mbali na Uislamu Allah atatudhalilisha ndio maana Rasul sallallahu alaihi wasallam aliweza kuweka tarbia ya sisi kutojifananisha na wasiokuwa waislamu tuwakhalifu katika mambo yao yote ambao wanafanya kwani dini yetu ni dinu shamil ni dini imekusanya kila kitu au ukienda kwa ibada ukienda kwa kumwabudu Allah kwa akhlaq kwa muamalat kila kitu Uislamu umebainisha unataka nini ukienda kuchukua tabia wasiokuwa waislamu na moja yao na vita yao kubwa kupiga watu ni through social media Allah ikhwani fillah Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake wala tattabi ahwaahum amma jaaka min alhaq usifadhilishe matamanio ya nafsi ya wao watu hao watu especially mayahudi na manasara Allah amewasifu kwa suratul Fatiha ghairi almaghdubi alaihim wala wamekasirikiwa ni alyahud wala dhallin ni manasara bali na wale mushrikun wachana na wao hawa kundi mbili usifuate njia za hawa watu usifuate, kaa mbali na hao. Haki imeshakukujia, ndio hii Qur'an ambao unafaa kuifata. Na pia alimwambia ya ayuhan nabii, ewe mtume, ewe nabii, ittaqillah, ogopa Allah, wala tuti'il kafirin wal munafiqin usiwatii hawa kafara ambao wamekufuru Allah subhanahu wa ta'ala hawa munafiqun ambao wanakuudhi usiku na mchana inna allaha kana aliman hakima na allah amejisifu yeye anajua kila kitu jalla wa az na pia ni hakim kwa kila kitu anakueleza allah akona hikma kubwa ya kutuamrisha tufanye vitu na kutukataza tusifanye vitu zingine na Allah ametukataza kuchukua mila especially za Wayahudi na Manasara ibadallah na Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema man tashabbaha biqaumin, yule anajifananisha na watu, fahuwa minhum, yeye ako pamoja na wao. Hata akikataa akisema mimi ni Muislamu na anajifananisha na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu ya nini? Innal muhibba liman yuhibbu mutaa, yule ambaye unampenda unamtii mambo yake. Na tashbih, kujifananisha na mtu ni alama ya kupenda na kutii mtu. Kwa hivyo ukijifananisha na wasiokuwa Waislamu, hao ndio watu unawapenda. Walmar'u ma'a man ahabba, na mja atakuwa na yule ambaye anampenda siku ya, ya Kiyama. Saa hii katika vitu ambazo ni balaa imeshukia umma, unapata kwa manyumba zetu, inaanzia family mwanzo, wakati wa harusi wakati watu wawili wanakutana kwa halali anaitwa imam anaitwa sheikh watu wanaitwa kusoma Qur'an hiyo mahali imesomewa Qur'an hiyo mahali imesomewa dua hiyo mahali imetolewa kila aina ya mauidha Mwenyezi Mungu ametajwa hapo wakitoka tu ile maasi inafanywa pale ile ikhtilati ya wanaume na wanawake wanaume na wanawake pamoja ile uchi wanawake wanavaa nguo zao unadanganya nani anaweka mziki ya fulani anaweka maneno ingine ni kufur maneno ingine ambayo ni iko na badhaa uchafu huyu mtoto msichana mdogo umemweka kwa hiyo hall anasikia hiyo maneno anaenda kuambia watu nje saa hii kila mtu anashuhudia kuna maneno ambayo wewe ulikuwa unajua ni kitu fulani Leo ukitaja watu wanashika kichwa, wanasema hii ni kitu mbaya. Kwa sababu ya nini? Lugha imebadilika. Inaanzia hapo mwanzo. Vipi unataka baraka na wewe ulimuasi Allah mwanzo, wakati mnakutana, wakati unaambiwa tunakuozesha fulani kama vile Allah ameamrisha, unatarajiaje kizazi chako kikuwe kizuri, na wewe ndio umeharibu kizazi chako? Unachezea nani shere? Unachezea nani mchezo? bali unajichezea wewe mwenyewe. Imekuwa harusi zetu haziwezi kukua bila mziki. Wanakodisha waimbaji, wanakodisha alati lahu za mziki, zote ziko pale. Kisha inakuja wanakaa pamoja, nyumba inakosa baraka, watoto wanakuja, nyote mnaendelea tu hivyo. Baba na mama hawajali tarbia watoto wanaenda wanatupwa msikitini, wanatupwa madrasa, wanatupwa duksi, wanatarajia mwalimu alee watoto wao. Wewe kwa nyumba yako umemwekea screen kubwa, anaona mpira, anaona fulani fulani amenyoa hivi, anajifananisha na yeye, anaandika jina ya mchezaji kwa shati yake, anaona mziki fulani anajinasibisha na huyo, anaona kitu fulani ananijinasibisha na wao, anajua, anasema hiyo ndiyo takaddum, hiyo ndiyo kuendelea. Kisha huyu mtoto akikua anatoroka watu wema, watu ambao wanaweza kumwelekeza, watu ambao wanaweza kumwelekeza katika mambo yake ya dini ama mambo yake ya dunia. Unamwonyesha huyu ni mtu, unamchezea chezea, anatoroka anatoroka. Ibadallah. Kwa hivyo kila mtu akuwe mkweli na Allah, na ujue utasimama mbele ya Allah peke yako na utaulizwa. Usiingizie familia yako kitu ambayo siku ya Kiyama itakuwa ni majuto kwako. Ibadallah. Kwa hivyo hii jinasibisha na wasiokuwa Waislamu chanzo chake ni hii mambo ambayo tunafanya kwa manyumba zetu, mambo ambayo tunafanya kwa society zetu. Ibadallah, chukua izza na dini yako. Katika mshairi alisema, wa mimma zadani sharafan watiha dukhuli tahta qaulika ya ibadi, kitu ambayo anasema inaniongezea furaha, inaniongezea nguvu ni mimi kuitwa na Allah ya ibadi, ewe mja wangu. na pia akasema waqitu abi akhmus ata'a thuraya wa an sayyarta ahmad li nabiyya anasema ile furaha niko nayo naweza hata kupanda juu kwa sababu nimekuwa kwa umma ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambao ndio umma bora ibadallah ikhwani fillah Rasul sallallahu alayhi wasallam alituamrisha tukhalifu Mayahudi kwa mambo ambayo ni mambo kidogo sana, wacha zile kubwa kubwa, mambo kidogo sana. Akatuambia sallallahu alayhi wasallam, khalifu lmushrikun, ka mbali na wale mushrikun, wa afu shawarib, toeni punguzeni hizi nywele ambazo zinakuwa chini ya mapua, wa afu liha, hii ni amr hii sio sunna, watu wanasema si lazima. Na muweke ndevu wanaume, kunyoa ndevu ni haramu. Tuna khalifu nani? Siku hizi imeenda opposite, baadhi ya Waislamu hadahumullah wanawacha hizi nywele, wananyoa ndevu mzima, wanawacha wanasema wanafanya exactly opposite na vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alituamrisha. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuamrisha ajilul fitr harakisheni kufuturu wakati mmefunga na mcheleweshe suhur qubaila alfajr na suhur kula karibu fajr kufika kwa nini kukhalifu mayahudi na manasara ibadallah waman taammala kalam ahli alilm yule ambaye ataangalia maneno ya ahli alilm uh, fi kwa yani ukiangalia maneno ambao ulama wanasema la raiba fi kwamba hakuna shaka ndani yake ala nahi anil mushabahati alkuffar kwamba hii ni dalili kubwa kwa hizi hadith mtume ametaja sallallahu alaihi wasallam kwamba tukhalifu mayahudi kwa mambo yao e, yote wa ujubu mukhalafatihim mukhalafa wajib ambao mtume alituamrisha sallallahu alayhi wasallam na pia ihris yani kuwa daiman an talqa rabbak, ukutane na Mungu wako salim alqalb, moyo wako uko salama. Wama qala alhibru alimam, ambaye alisema hibru yani katika maulama Sheikh alislam Ibn taymiya rahimahullah, wa bil jumla, kwa ujumla falkufr bimanzilati almarad alqalb au ashad, ukafiri kukufuru Allah ni ugonjwa wa moyo ama hata zaidi. wa mata kana alqalb مريضا maadama moyo wa mtu ni mgonjwa yani yako kwa kufr lam yasihu shay'an min a'dha'i sihhatan mutlaqa hakuna kitu itakuwa mwili yako moja kitu yako kipande moja ikikuwa mgonjwa mwili wako wote unakuwa mgonjwa kwa hivyo yule ako kwa kufur amemkufuru Allah hakuna kitu yake ambayo inakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kusema oh sisi ni umma moja siku hizi imekuja kalima دين إبراهيم أتي دين يا إبراهيمية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما إبراهيم عليه السلام الكوم إسلامه أم يأميني الله سبحانه وتعالى حقوا قدينيا عباد الله كشاك سيما وإنما الصلاح ألا تشبه المريض القلب في شيء من أموره katika kusalimika usijifananishe na watu wagonjwa, moyo zao ni wagonjwa, kwa sababu utapata huo ugonjwa. Wangapi wamejifananisha na wasiokuwa Waislamu mpaka wameingia kwa kufuru. Saa hii sikiza wale ndugu zetu ambao wanasema wanataka kwenda Europe. Katika kitu moja inakupea visa direct, wewe sema mimi ni memba wa LGBTQ, yani hajali bora tu apate visa ya kuingia kwa hizi nchi za kufur anaingia wanataka kujua huyu mtu ni mkweli ama ni mwongo wanamfuatilia mpaka anaingia kwa hizi vitu na the more mtu anapanda kwa madhambi the more anaingia kwa kufur na saa hii al-ilhad al-jadid new atheism si wewe kukataa Mungu watu kitambo direct wanasema hakuna Mungu direct hata bila kuficha Siku hizi wanaweka vijana hawajali dini yao. Mimi bora nakula, nalala, naishi, hiyo mimi sijali mambo mengine. Imeletwa na nini? Kujifananisha na wasiokuwa na kuchukua mila na tabia ambazo sio za Kiislamu. Ibadallah. Na pia ibadallah, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah alisema, qala Ibn al-Qayyim waman tashabbaha bilifranj yule atajifananisha na ifranj alifranj majmu'atu alqabail walikuwa katika wathania walikuwa walikuwa wanafanya mambo yao nguo zao kila kitu yao imekhalifu dini ya Uislamu ibadallah fi libasihim katika mavazi yao fi nadhmihim katika tabia na nidhamu zao wa muamalatihim vile wanadili na watu fahuwa bila shak ifranji yeye anaitwa ifranji ibadallah ghair muslim sio muislamu wa in salla na akiswali wa sam na akifunga wa zama annahu muslim ili maneno kali imetolewa na Ibn al-Qayyim ambaye anajua kukufurisha muislamu ni dhambi kubwa anajua uzito wa kusema mtu ni kafir lakini hivyo hivyo amesema yoyote yule atajifananisha na hawa ifranji hata adai yeye ni Muislamu, yeye ni ifranji, ameingia katika dini yao ibadallah, because wao mavazi yao, vile wanakula, vile wanatembea, hiyo ndiyo dini yao ibadallah. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema tattabi'unna sunana man kana qablakum, mtafuata njia za wale waliokuwa kabla yenu. Shibran bishibr, shibr ni kiwango, dhiraa ni hiki kiwango, yani mnawafuata hatta lau salaku hujra dhabbin la salaktumuh, yani hata waingia. Mtume alimaanisha hapa, wakiingia kila kona mnawafuata. kulna ya Rasulullah, tukasema ya Rasulullah, alyahudi wan nasara, ni mayahudi na manasara. Mtume akauliza qala faman, kwani kuna watu wengine? Kwa hivyo ibadallah, madamu uko hai mwogope Allah subhanahu wa ta'ala, kaa mbali na mila ambazo sio mila za Kiislamu hao watu wanakufunsahi ibadallah unapata mtu barabarani mtoto mdogo akishtuka anasema Jesus Christ Jesus is my lord huyu ni mtoto muislamu ametoa wapi maneno mimi nimesikia hata muislamu anasema Mungu baba tunakuomba Mungu ni baba ya nani qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wewe unaenda kusema Mungu Baba ametoa wapi kufuata mila ambazo sio za Waislamu lugha ambayo sio ya Waislamu huyu mtu hajui nini anasema hajui hatari ya ile kitu anasema kwa sababu ya nini yeye amezoea kukaa mbali na watu ambao wanamkumbusha na Allah subhanahu wa ta'ala nasallallahu alhidayah liljami' ibadallah aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد عباد الله مtume صلى الله عليه wasallam alisema kwa hadith mrefu wa inna fil jasadi almudgha katika mwili yako kuna kipande cha nyama idha saluhat ikikuwa mzuri saluha aljasad kullu mwili yako yote inakuwa mzuri wa idha fasadat ikiharibika fasadat jasadu kullu mtume alipitaja hii hadith wakati alisema mwanzo innal halala bayyin wa innal harama bayyin hakika halali iko wazi na haramu iko wazi ile kitu ambayo iko halali iko wazi weupe kama mchana yule ambaye anataka kupotea ni yule ambaye ni mgonjwa kwa moyo wake taban hatujakatazwa kufanya biashara na mtu yoyote unaweza kufanya biashara na mtu yoyote lakini ikifika katika dini lakum dinukum waliyadin din lazima uonyeshe mtu yoyote yule kwamba dini yangu kabla ya kitu yoyote ile. Vipi wewe unauza dini yako kwa kumridhisha mtu ambaye hata kulipa siku ya kiyama? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam sababu nuzul alikujiwa na makuraishi akamwambia kusolve issue ya vita tutaabudu Mungu wako mwaka moja na sisi ndio tutaanza kuabudu Mungu wako hii mwaka yote wana ilaha ilahana sana mwaka mwingine unaabudu Mungu wetu sanamu zetu Allah akamwambia qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun waambia wao ambao wamekufuru siwezi kuabudu ile ni mnaabudu lakini pia mtume alimwambiwa wa in ahadun minal mushrikeen istajarak fa'jirhu hatta yasma' kalam Allah mtu yoyote katika mushrikun anataka kukuwa karibu na wewe muweke karibu mpaka asikie maneno ya Allah akijua uzuri wa Uislamu ataongoka lakini kumfanyia kitu inaitwa mujamala unamwambia sisi tuko pamoja sisi ni dini moja tulikuwa na Ibrahim alayhi salam tulikuwa na Musa alayhi salam oh hii ni mchezo hakuna lazima tuogope Allah subhanahu wa ta'ala na ibada Allah falaysa nahi pia maulama wanasema hii kukataza an mushabahatihim Allah hakukataza peke yake na Rasul sallallahu alaihi wasallam kujifananisha fil ibadat au aqaid faqat ati tuchukue akida zao tuchukue fikra zao la sio hiyo peke yake imekatazwa bal huwa amun ni general kila kitu fi ibadat wal adab wal akhlaq wa jami'u shu'uni al hayat tuwakhalifu mukhalafa mbali tuwaweke mbali si tuko na njia zetu tuwaonyeshe njia zetu sio sisi wao watuonyeshe njia zao ibadallah na ndio maana unaona waislamu wanaanguka kwa riba wanaanguka katika wa'iyadhu billah zina wanaanguka katika mambo ambayo hakutarajia kuanguka ndani yake kwa sababu ya nini kwa sababu ya kukaa na watu ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah hii moyo yako ukifuata matamanio kila wakati ahwa an-nafs yuaddi ila al-kufr wa'iyadhu billah inakupeleka katika kufur na nyinyi nyote mnajua kisa imetajwa na maulama thabit ya mtu alikuwa yalzamu masjid liladhan alikuwa ni muadhin wa msikiti wakati moja fajr anasimama kwa adhini chini akaona mwanamke mkristo alikuwa mrembo kupita kiasi fataraka aladhan akawacha adhan wanazal akashuka akaenda akagonga mlango ya mwanamke akamuuliza huyo mwanamke anamuuliza ujawa man ant wewe ni nani wama turid unataka nini akaambia uriduki uriduki ant na kutaka wewe kala limadha kaambia kwa nini akasema mimi nimekupenda na kutaka wewe akamwambia huyo mwanamke akamwambia inni la ujibuka ila ribatin abada siwezi kukujibu kwa zina akamwambia atazawajuki wacha nikuoe akamwambia anta muslim wa ana nasrani mimi ni mkristo wewe ni muislamu wa abi la yuzawijuni mink baba yangu hawezi kukuozesha akamwambia idhan atanassar basi nitakuwa mkristo kuoe akamwambia in faalt af'al ukikuwa mkristo unanioa una, una anasema hiyo usiku alipanda alikunywa pombe akapanda juu ya nyumba sath albayt akateleza akaanguka akakufa falam yadhfar biha wafatahu dinu hakufaidika na huo mwanamke na akapoteza dini yake kwa nini maradhul qalb hii ugonjwa ni wangapi wamefika kwa hiyo hali waiyadhu billah ibada Allah kwa hivyo omba dua kila wakati Allah kuhifadhi wewe na familia yako mwisho ibada Allah sote tunajua hali ambayo ndugu zetu Palestine wanapitia na sisi waislamu wote kwa ujumla tuna itikadi kwamba Palestine wamedhulumiwa na anna al-yahud al-ghasibin al alaihim min Allahi laainu almutatabi'a, Allah laani hawa watu ambao wanaua Falastini kila wakati. Lakini wewe jiulize, wanadai kwamba lahum haqqu tarikh, wako na haki ya tarikh na dini katika Falastini, na bali wao sio wa kwanza kuingia Falastini. Falastini kuna watu walikuwa wanaishi kitambo, wao waliingia pamoja na Yusha ibn Nun ambaye alikuwa ni ghulam ama fata Musa alayhi salam, na baada ya Musa amefariki na mwanzo waliambiwa waingie walikataa wakamwambia ni nabii Musa alayhi salam idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun enda wewe na Mungu wako mpigane si tumekaa hapa walipoingia bado wakaleta dhulm na udwan paka miaka ya juzi juzi wakakuja wakachukua Falastini wamewadhulumu ibada Allah sisi hatumiliki ila kuwaombea dua e, ndugu zetu ibadallah na wao katika yani katika kwa Qur'an wale banu Israel min nasli Yaqub alayhi salam wale wametoka kwa Yaqub sio hawa ambao wako hapa sahihi hawa wahusiani na Yaqub alayhi salam damman wala nasab hata wahusiani kitu yoyote bal wanadai zuran wa buhtana ni uongo yao na tarikh yashhad alayhim tarikh ndio witness against hawa mayahudi wanaua uh, waislamu ibadallah ibadallah katika mambo ambayo tunafaa tufanye mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuomba dua siku ya Uhud lama kana yawm Uhud ilikuwa siku ya Uhud wankafa almushrikun ay insarafu walienda aliomba hii dua na tuombeni hii dua sailina Allah أن يوفقهم أهل الفلسطين ورديشيو أرض ياو أمباو ومن ينغانيو نا أو ما يهودي ثم صلى الله عليه وسلم لسيما استو حتى أثني على ربي فانجيني صف فكا نمسيفو مونغوانغو أكسم اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هاديا لمن أضللت ولا مذلا لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانعا لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم انا نسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم اني اسالك النعيم يوم يوم الغلبه والامن يوم الخوف اللهم اعذ اللهم اللهم اعيذ بك من شر ما اعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفر الذين اوتوا الكتاب اله الحق عباد الله دعاء mtume aliomba siku ya bada, siku ya Uhud wakati makuraish walifanya ile mambo walifanya ibada Allah na sisi tuombe Allah anusuru hawa ndugu zetu ibada Allah ala wasallu wasallimu ala nabiyikum almukhtar haythu amarakum Allahu aljabbar inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم احرس أهل الفلسطيني بعينك التي لا تنام اللهم اجعل لاهل الفلسطين نصرا والعزه والغلبه والقوه والهيبه اللهم انصر اهل فلسطين وثبت اقدامهم اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم حرر مسجد الاقصى اللهم حرر مسجد الاقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم اللهم انا نستودعك بيت المقدس واهل القدس وكل الفلسطين اللهم لا نملك للفلسطين الا الدعاء فيا رب لا ترد لنا الدعاء اللهم لا تخيب لنا رجاء وانت ارحم الراحمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اله الحق قوموا الى الصلاه يرحمكم الله